ndabaha ikaze mwebwe mwese muri ko mukwirikira radio isanganiro kaze murano makuru mugira mukurikire muri rw'ikirundi naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Icegera c'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa ari mu rugendo hano mu Burundi urugendo rwiwe ngo rukaba ruri mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu c'Ubushinwa nabo bagendesha imiduga n'ubu baridogera ikena ry'igitoro rimaze iminsi ryibonekeza ishyirahamwe ry'abaguzi ya buko rigasaba leta gukora ibishoboka kugira iryo kena ry'igitoro rihagarare cyane cyane ku gitoro cya mazutu kuko ngo gifasha mu bisata mu bisata bikomeye by'ubuzima bw'igihugu ndasubiye kubaha ikaze kuri mikoro muri kumwe na Pascal niyo nkunze muhinga bw'ivyuma ni Jean de ndayisenga Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro duherana amakuru mu bijyanye n'imigenderanire icegera cy'umukuru w'igihugu cy'ubushinwa yashyitse hano i bujumbura ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu amakuru ava mu biro by'umukuru w'igihugu avuga ko urugendo rw'umutegetsi nk'uyo avuye mu gihugu cy'ubushinwa kwaheruka haraheze imyaka mirongo itatu ayo makuru kandi avuga yuko urwo rugendo ari urwo gukomeza imigenderanire hagati y'uburundi n'ubushinwa yaba icegera c'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa canke icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu w'u Burundi Gaston Sindimwo nta kiganiro batanze kubamenyesha makuru bitegekanijwe yuko ejo kuwa kane ariho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza azokwakira uwo mushitsi w'iteka userukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya mu burundi abona ko ibintu bitarasubira mu buryo kuva hatanguye injyane mu burundi ambasaderi wa furamu Veter yabivuze kuri uwa kabiri aho uwo muryango wahimbaza imyaka mirongo itandatu umaze ushinzwe kubwiwe ngo haracibonekeza ibikogwa bihungabanya agateka kazi na muntu mushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi nandi makungu arenyamitwe we avuga ko umutekano ari wose mu gihugu Wolfram ati n'ubu ibintu ntibyifashe neza umutekano n'aho wagarutse ntibishemeye agateka ka muntu karahungabanywa uburezi gufa abantu biracavugwa be no kunyuruza abantu ubwigenge bwo gukora ibikorwa bya politike ukumenyesha amakuru hamwe n'ibikorwa by'amashyirahamwe yigenga ntibukwiye umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'andi makungu ane emenyamitwe avuga ahubwo ko ibintu byagiye biratera imbere ubu igihugu kikaba cifashe neza Alain Nyamitwe akanavuga ko leta nayo nyene ishigikiye ibiganiro ku bijyanye n'amahoro n'umutekano mwese murabona ko vyifashe neza mu gihugu cyose abantu bose baraja ku mirimo yabo atawubakomakoma ku bijyanye n'ibiganiro leta ihamagarira imigambwe yose kwitabira ibiganiro byatangujwe n'akarere amategeko y'akarere aradusaba kugira ibiganiro kandi turashigikiye ko bibandanya ariko bikaba hakurikijwe amategeko continue, mais dans des normes et dans des euh, dimensions acceptables et correctes. uwuserukira ubumwe bwa buraya mu burundi abona ko hakwiye ibiganiro atanumwe bikumira ibiganiro biyobowe karere turabishyigikiye kugira impande zose ziganira ni ngombwa ko impande zose zitabira ibiganiro atanumwe akumiriwe kandi ataco babanza gusaba Participer sans Mushikiranganji Alain Menyamitwe amenyesha ko leta inababajwe n'ibihano byafashwe n'umuryango w'ibihugu vya Buraya hisunzwe ingingo ya 196 y'amasezerano y'ikotonu akanamenyesha ko leta yari yifuza ko ibyo bihano vyohagarara imigenderanire ikabandanya zemeza ko ubu mu gihugu ibintu bimeze neza Leonce bitariho iyo nteguro y'izofatirwa ko ku Burundi kugira ibihano bwafatiwe n'ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya bivanweho igizwe n'ingingo zirenga mirongo ine. abashinga amateka n'abakenguza amateka bavuga ko mu Burundi ibintu byagiye bimera neza inyuma y'ingorane zabaye mu kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umutekano ni wose ku butaka bwose bw'u Burundi baranagaruka nko ku bijyanye n'agateka ka zina muntu ngo ubutungane ntako budakora kugira abagiriwe n'ibyaha bahanwe hisunzwe amategeko amadosiye arenga ibihumbi icumi yarakozwe n'igipolisi mu ntumbero yo guhasha ubugizi bwa nabi bwagiye bwibonekeza kuva mu kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abanyororo ibihumbi bibiri n'amajana atanu bararekuwe hakurikijwe ingingo y'umukuru w'igihugu mu ntango z'uno mwaka ndetse n'abantu barenga ibihumbi ijana na mirongo itanu na bitandatu ngo barahungutse muri abo bahungutse haravugwamo nk'imboneza mu bya politike aha bakavuga nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu Silvestre Ntibantunganya Alice Nzomukunda yigeze kubica aba baca umukuru w'igihugu ubu akaba arongoye umugambwe ADR abahoze mu nama nshingamateka Mathias Basabose na Joseph Ntidendereza Rwanda hamwe n'uwahoze aserukira Burundi i Buruseli mu Bubirigi Felix Ndayisenga isanganiro mu bijyanye n'ubudandaji kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane guheze harasohotse iteko ryerekana ko ibifungugwa byinjira bivuye mu muryango wa afurika y'ubuseruko bitarihishwa amakori kugera mu mpera z'ukwezi kw'indwi ariko ingingo mperekeza yerekana urutonde rwabyo ntiraboneka bamwe bakibaza ko iryo tegeko ryoba ryarazanye akarusho inkuru ya Alain Desire neza iryo tegeko ntigerekana ariko ko ngingo ari y’umukuru w'igihugu canke iy'umushikiranganje iyo ngingo mperekeza rero ntiraboneka mu biro vy'umukuru w'igihugu icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomede Nzeyimana yamenyesheje ko ari ivyo kubariza mu bushikiranganje bujejwe ubudandaji ariko haba mu bushikiranganje bujeje ubudandaji haba mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta nta numwe aragira ico ashikirije kubijanye n'iyo ngingo yerekana ivyo bifungurwa vyakuwe kw'amakori ni mu gihe iyo ngingo izomara ikiringo c'amezi atatu hari abamaze kwibaza ingene iyo ngingo iheze ikagira akarusho ku biciro by’ibyo bifungurwa mu ishyirahamwe ry'abaguzi ya bukobo bagatangazwa no kubona bakwa ibidandazwa byabo mu gihe baba barishe mu kigo kijejwe gutoza amakori OBR bakanibaza nimba amahera batozwa na OBR adashika mu makomine tumurondeye musitanteri wa komine mutimbuzi yatumenyesheje ko azobwira ico ashikirije mu makuru yacu yo hanyuma ni nkuru ya mugenzi wacu Charles Makoto icyo kibazo ni ikibazo gikomeye ku mudandaji muto muto naho yaba ari umudandaji akomeye ni ibi n'ibidandazwa biva mu gihugu byinjira mu kindi kandi ku mupaka hari abajejwe amakore sinumva ingene wotambuka intambi imwe ugasanga komine kandi ikiyitangaza ni uko iyo beri iri muri mutimbutse iyo abatwarihijwe n'abantu bo muri meri tuba tuvuga nti ni yamaze kurengana ikomine yarenganye na province none oberi iri muri mutimbuzi hanyuma komine iri muri mutimbuzi none aya mahera ava ngaha ntaja muri komine twebwe ushitse ngo riha ikaratu ya sengisa sengisa urayungutse se twebwe twemeye turariha uzanye ikaratu ijana urishe ibihumbi majana icenda muri oberi hanyuma warengana gatoyi ngo zana ayandi mirongo itanu none wungutse mirongo itanu nko muri za karite ijana ko arukanka kwicara imuhira twebwe dusaba yuko batubwira tukariha hamwe ari muri obere turi muri obere obere bayikura tukariha muri komine n'amahoro twebwe nicyo kintu dusaba uwundi atashimye ko izina ry'iwe rimenyekana akababazwa nuko ibidandazo byabo bitwagwa ntibabisubizwe agasaba ko ibijyanye n'itagisi rya komine byoja ku mugaragaro tuva kurangura muri Kongo tukajya muri Robert tukari pamara kuri nabo wa komine mutimbuzi bakaturihisha ku ngufu amafaranga menshi nayo felicite ndayiragije ati iby'amatagisi ya komine byaturengeye ikintu dufana komine ni uko mbega ikatwa sositoma tuyirihira bamaze gushyira ku munzani ipima ibiro bine duce tuza kuri komine bakubwira yuko ikatwa sositomate itegereza gusora amahera amajana atanu hari aho ikaratimwe dushobora kuyishikana dusanga yungukana natwe amahera amajana atanu dushaka mutubarize n'ukuri kubera izo ngorane za komine twe zatunaniye turondeye musitanteri wa komine mutimbuzi yavuze ko azogira icyo ashikirije mu makuru yacu yo hanyuma arakoze Charles makoto mu makuru ajyanye no kunguruza no gutwara ibintu n'abantu abagendesha imiduga baridogera ubukene bw'igitoro bumaze iminsi bwibonekeza abakoresha amataxi bavuga ko baciye baduze ibiciro kuko ngo bitaborohera kuronka igitoro abagendesha amabisi nabo bamenyesha ko bamara umwanya munini batonze ku ma sitasiyo ngo bigaca bituma bahomba n'inkuru ya Alida ndayikeza ubukene bw'igitoro bumaze iminsi bwibonekeza mu gisagara ca bujumbura butuma abagendesha imodoka nk'abamatagisi bazinduka hakiri kare mu gitondo kugira batonde ku masitasiyo ngo bashobore kuronka ico gitoro kugironka igitoro nka twe tugendeje amatagisi uzinduka saa cenda y'ijoro ugatonda kugira ashike mu gatondo uri hafi ya pompo naho nyene bigashika ntibakuzurize akagwa case nk'animiri ugakora nka demijuru ne bukiye usubira kugitondera ikuruse nayo nyene birashika nko ku mugoroba aje amabisi yabuze kure kurse ikazimba nk'abiyunguruza bagatinya no gufata amatagisi kuko usanga ibizimbye ugasanga byiza bitaro biboneka ikosa rika tiremire muri vire no mu ngagara usanga n'ibihumbi n'ibihumbi umunani abagendesha amatagisi bavuga ko hari ingendo bahevye kugira ntibakore bahomba gituma tutagira ikurse ya kure iraguhombesha wani kilometero byinshi ukaca usanga gitoro wanyoye gica gihira n'ingoga ukaca wevita amakosa ukagira amakosa ya hafi nk'amakosa ya jabuka za kanyosha za mutaku itukura za kamenge nayo tugira kabisa kubera biraduhombesha ati mu gisagara wakirose kose ademe boneka ni 3000 abagendesha amabisi nabo ngo bashebuje niba batahura iyo batabahaye ayo baba bakoreye ku munsi akazi ka misi yose dusana bagahagaritse kubera imirimo yacu nigenda neza imodoka zikoreyo zifise igitoro turatonda ama station atatu ane atanu gushikaho wamira kuyiraza kuri station ikamara imisi itatu bakambwira ngo hariho sitasiyo batanga igitoro ariko uragenda ugasanga barakubeshe nari mfise n'udutoro dukeya mu modoka ariko mbaye oburije yo kuyisiga kuri sitasiyo tutanesipera yuko n'icaza banterefona akazi ntitugakora neza kubera naho uba uri ku kazi wihutira ngo utahe kare kubera ugende gutondera amabisi naho nyine amabisi asigaye yabaye nk'inzahabu ngaha mu burundi hama wagenda gutondera bisi tukaba turi benshi ugiye ngo ufate taxi abataximene bakaguca umurengera ni ukuri ikibazo cy'igitoro nimba hari ikintu twakora kugira ngo kive mu nzira nibatubwire tufume tugikora aremeza ko aca akoresha igitoro cya magendo kugira ashobore kwiyunguruza harabikika mu kiza bakaduha ibidakwiye bakabiduza mugabo nimba kiduga bivuge officiellement ko caduze ariko ureke guhura n'umuntu akubwira ngo ndaguhira itiro ku bihumbi bitanu nawe kubera atakuri bugire ugacu yatanga iruhande y'uwo ab'amabisi bo bavuga ko boca bahomba bagiye gukoresha igitoro cya magendo igitoro ca magendo niwo kigura ukora akazi ka transport kubera kiba kizimvye niwo weza ngo ukore ukora akazi ka transport na cana nico ugura nawo kibona nk'iritiro iyo bigeze ku mahera angahe abakigura bawugiri hagati ya bitandatu n'ibihumbi indwi bamwe mu bagendesha imiduga mu gisagara ca bujumbura batinya ko bishobora kunyuka kubera hatanguye kwibonekeza ubukene bwa mazuta arakoze Aridan Ndayikeza urunani rw'amashirahamwe y'abaguzi ya Buko rusaba ko leta yogira kigoro gakomeye kugira igitoro gishobore kuboneka ku bacifuza Noel nkuru nziza rongo ya Buko amenyesha ko ingingo yafashwe yo kudatanga igitoro nyuma na zibiri ataco yaje gufasha ahubwo yaje kunaniza abafise ubuzi kanatsinda ngo uburyo bwo gutuza abagitanga kuri magendo ntibubuze nimba arico iyo ngingo yari ihagazeko kurikira Noel nkuru nziza rongoye abuko oya nibyo haraheze iminsi aha eh, mu burundi gitoro gisa n'akananira abahinga kuko nawe bivuga rero tubona yuko icyo kibazo ari ikibazo n'ibyo bavuga ko gifise imvubu kubera abaza kugura igisoro bataronka amafaranga akwiye kugira bakingize mugabo kandi mu ruhande rw'ishirahamwe ry'abaguzi ya buko twese tubona yuko igitoro kiba gito cyangwa kiba cyinshi bari bakwiye kugitunganya neza kugira ngo abantu bose bashobore kuronka igitoro cyo kugira ngo bashobore kuronka icyo bashobora gukoresha mu mwanya baba bagikeneye nivyo barasohoye note mu bushikiranganji bubijejwe twese twarakengurutse tuvuga tuti ni byiza ko baza ku rubuga bakaraba ingene umuguzi agira ingorane ku masitasiyo ariko kandi twari twa twasabye yuko ajya amasaha bari bafashe boraba bakayasubiramo batayasubiyemo naho bakorosha kuko n'ukuntu yorohereza abantu bari ku kazi bica eh, bituma abantu basiba ku kazi baheza bakaraba bakongera ko amasaha cyangwa naho eh, mbere bakugurwa kugira ngo aho kiri umuntu ashobora kugitora umwanya uwo ari wo wose na cyane cyane berekanye yuko kigiye mu muduga atari abantu bagitwaye mu mabido mugabo ibyo eh, ntibyashobotse mu bisanzwe n'ukuri rya ngingo ntimugire hari ikintu kinini yafashije kuko bwa mbere hoho igitoro gica kironka zishobora gufasha gusumba iby'abashize ikindi twashobora kwibaza ni uko bashobora kurekura bakareka abantu bagatora igitoro mugabo ko bemera ko ari gikeya bagaheza bakavuga bati eh, twari itoza ingana gutya kugira ngo uwo ari we wese aronke si byiza yuko umuntu ashobora gutwara maritiyo mirongo itandatu mirongo umunani mu muduga hariho utagira n'ibiti rimwe kandi nawe nyine agikeneye Nobere nkuru nziza asaba kandi ababijejwe gukora ibishoboka kugira igitoro ca mazutu ntikibure nkuko bitanguye kwigaragaza kuko ngo ingaruka zoba nyinshi cane narijya ubuzima n'ubutunzi bw'igihugu bwogera cyane kuri icyo gitoro ni ukuri twizere yuko amazuta atazohava abura nk'uko igihe cyo mu bwoko bwa esansi bikenye kuko hoho mbere byo kunyuka ngira ngo muraze cyane cyane amashyirahamwe atari make n'amahinguriro atari make bakoresha izo moteri kubera izigeze mubona ko ifite ingorane zo gukwiza amatara mu gisagara n'ahandi hose bayakeneye ikindi cya kabiri ni ukubera ibiduga amakamyo yagenda gusuma yinjiza ibintu mu gihugu ibiduga binini binini byose bikoresha amazuta hamwe rero byoshika mu mazuta umuntu bakozi bari ingorane cyane rwose rwose aricyo gituma tuboneye akajyaho gusaba ubushikiranganji mu bijejwe bikurikiranire hafi nko mwe twizeza ko igitoro gishobora kuboneka ivyo ntibishyike kuko bishyitse murumva ko twaba dufite ingorane zidasanzwe eh, na cyane cyane ko amazutu yoyo akora mu bintu vyinshi cane rwose imoteri zo mu bitaro aho haba hari ingaruka mbi cane twebwe nk'abaguzi tuba dukenura mu bijejwe yuko bwogerageza tugakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo ntibishobore gushyika inama isumba ingimba turangize ano makuru mu bijanye n'amagara y'abantu abana bafise kuva ku mezi 9 gushika munsi y'imyaka 15 bagiye kuronswa kuva itariki zitanu gushika 19 z'uku kwezi kwa gatanu urucanco ruri zibiri urukinga gasama n'urukinga ribeor indwara imeze nk'agasama idakinzwe kare ngo ituma imbanyi zikoroka muganga Olivier Nijimbere arongoye umugambi w'igihugu wo gucandaga ashikiriza ko ari urucanco atangorane rutera agahamagarira ababyeyi gucandagisha abana ari benshi kurikire Dr Olivier Nijimbere arongoye umugambi w'igihugu wo gucandaga dutegekanya isekeza isekeza ryo gucandaga abana kuva ku mezi icenda gushika ku batarashikana imyaka cumi n'itanu e, ni isekeza ryo gucandaga rero abo bana dukoresheje urucancu, rukingira indwara zibiri indwara y'agasama n'ingwara ya ribewole ubwo rucanco rukazotangwa mu gihugu cyose kuva igenekerezo rya cumi na gatanu gushika igenekerezo rya cumi n'icenda kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uko ikiwa gitunganijwe ni sekeza rizoba mu gihugu cyose abajejwe intwaro barahawe nabo nyene inyigisho kugira ngo bazofashe kugira ngo ubwo rucanco ubwa mbere rumenyekane rumenyekane hanyuma abavyeyi baze bagwitabirire mu kurungika abana babo aho urwo rucanco ruzotangirwa urwo rucanco nabwo rukazotangirwa ku mavuriro mato mato muri twita amasantere do sante rukazotangurwa no ku bindi bibanza bisanzwe bimenyerewe ibyo bibanza bitunganijwe bikazuza biramenyeshwa n'abasanzwe barongoye isata cy'ubuvuzi haba ku rwego rw'intara no ku rwego ndetse urwo rucanco rukazotangwa kandi no ku mashuri ni urucanco rero atangorane rutera n'umwana aba yamaze kuronka rujya rucanco basanzwe bamenyereye rukingira agasama n'umwana azaba amaze kururonka azosubira kandi azi azaruronke kuko harimwo kandi iyo yindi ndwara ya libeor tuba turiko turakingira ni indwara isanzwe itera ingorane na cyane cyane iyo nk'umukenyezi yibungenze ayanduye bishobora kugira ingaruka mbi ku mwana azovuka bikanashika inda zigakoroka ni ukuvuga ko urwo rucanco rero ruzoba gufasha cyane kugira ngo dukingire abana ariko dukingire kandi n'abana bazovuka mu myaka izoza dushaka gukingira abana kuko abana nibo bagwara izo ndwara kandi zikabagirira nabi zikagira ingaruka mbi abana kandi iyo bazigwaye nk'iyo bariko barakorora canke basamuye nibo banduza abandi barashobora no kwanduza abakenyezi bibungenze ni ukuvuga dukingira abo bana kuko nibo bazigwara kandi nibo bashobora guca banduza n'abandi bose abana barindiriye gucandagwa begereza miliyoni zine n'ibihumbi ijana mirongo umunani ibiharuro byafatiwe ko akaba ari ibyo muri rusansuma yo mu bihumbi bibiri n'umunani indwi nyafrika yahariwe kugwanya gasama na ribeor ikazotangurira mu ntera y'ibitoke ahamaze kuboneka abantu batandatu bagwaye izo ndwara zibiri nk'uko muganga yabimenyesheje ibi bikaba byashyikirijwe mu ruganda kubamenyesha amakuru kuri uyu wa gatatu